E viu, e viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, e viu, e viu, Antiac Domnul meu. E viu, e viu, e viu, e viu, în toată strălucirea ne duce la fericire. Maria, ucenicii, grăbesc știți tuturor, din morți a înviat, credeți și să vă bucurați. E viu, e viu, e viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, e viu, e viu, înviat Domnul meu. E viu, e viu, e viu, e viu, pe toată strălucirea, pe Dumnezeu. vrea să știe cei, dar iată o minune, Iisus înaintea ei. Ce mare fericire, la bunii zi se ia, și noi în cer îl vom vedea. E viu, e viu, e viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, e viu, e viu, a înviat Domnul meu. E viu, e viu, e viu, toată strălucirea, ne duce.